Wah, kayak si nonton. montor muluk molak malik aku ndelok ke tata lawan tak rewangi nyungsang jempalik sebab belani anake wong dodol Pak Uwan pokoke neriman yo opo rek iso koyo kotean rontol ketapang biru erong bendol ketata watu Dari rumah lan tolak tolak Walang kekek Pencok wit gedang Cangkrik nyerik Misor wit dinding Misor aja nenyek ambek wong lanang ditinggal kuring, nek bengi masuk angin Eh, kacemplung kanu bengi ngipi kelelekan sepatu tembange cakung tembang cacak arane kecilun duwe pacar ceking lan jantung sayang sedikit kekawan eru aoyo ai ayo ayo ay, ay, Bupati kalah Kaladisi Mingkat tanpa lumpendor Pakal klopo Jenengi manggar Tembang jambu Prakaro bubar Nek aku janji Gak bakal ingkar yang sedhiti pacar gudrati kang sabar aoyo ai ayo ayo ana gredu dipasang janur rupane ayu dipasang janur tentang telo jenenge Ongklik tembang lombok arane menik nek jaluk rabi sabar ente enten ana nek wis dodol pitik aoyo ai dai yo ya yo iwa urang ka ana buntute wong wis kerang buntute tugel tembang riba Kak murawari nek jang eleng tembang e jati duwite pete tak celengi bareng tak gawe dicalu maknet di aoyo ai ayo ayo godhong jambu nok dukur kotak rupane ayu utele disosor banyak tembang areng jenenge moga tembang kanyong mari pos pangira bareng wis tak nikah rumangsa lega soal bronjo nunut para tua aoi Ayo, ayo, ayo. ana santen tutu kelopo catat semanten iya tur kula ilang miling sawung jaling tan putan sih Bogori safari. Waduh kok enak-enak mulih kok niku. Lho, kenapa? Lho, wong sak kampung ngelompok nang ngarep omahmu. Lho, napa? Bojomu gak ono. Temen gak kon ngomongin. Lho, kon iku ya opo? Masa ngono aku gak rene iki mang ngono. Hmm, bojoku gak ono. Padahal gak tau kok gak ono. kidung-kidungan. Lho, kan itu temen kali. Apa? Bojoku gak ono iki lho opo? Loh Lah kok nangis kon? Jare bojoku gak ono. Lah karepmu terus nang ngendi lha apa? aku mati dhe. Lho sing aran mati jopo. Lah gak ono ndi? Nah aku iku mbok mbok nang pasar mbok nang Tegal gak ono. <laughs> Oh, gak nang pasar bae Iya. Riri, lha apa? Nek durung waras bari nang porong. <laughs> Oh, kon iku dadi wong ae. Aduh, abote wong golek sandang pangan kan. Ngene tak kandhani. Iya, pari aku kon gawe gitu. <laughs> Aku nek kapare aku gak tak gaeri. Iya iya. Pancene diwaseni yo ngene ri. Dodol swara. Iya. Nek swara ning nyaring. Iya, ati enak. Iya. Ya balak balik rekaman. Lah. Pokoke gak diklayoni anak ri. Oh, iya. Nek diklayoni anak urung ngepur sido momong. Jadi berarti lu mukul aku secara kalem. Lu tak ngerti. Lu tak kenyataan sih. Tapi suara enak itu yang delok-delok ri. Iya. Ngature teko pangan. Padha mek kewang. Ane kapan suara enak iki ngatur teko panganan? Nah, panganan sing mengandung gizi. Nah, empat sehat lima sempurna. Panjenengan penting panganan mengandung gizi iku penting wae. Gizi kan. Hah, gizi? Gizi. Oh, gizi. Lah bulan iki dong aku iki rada nyari iki ya. Esuk ngombe susu. Waduh, sarapane sego goreng, iwak gorengan ayam, gorengan ati. Heeh. Mm Tapi ini ono rekaman. <laughs> Lah nek ngono gini, nek ono rekaman isu sarapan bubur selawian. Tapi kon ana dekenge. Ah. Tapi cece mbek panjak kendang. Apa? Panjak kendang gawe mangi pedongkok duwe gede. Oh iya Tapi pokoknya gak udunen. Lah iki udunen kendange mbek ngajek. Tapi kon niku gak perlu susah, masih kan rekaman ya. Iya. Kan hasil njaba. Bojomu kan iso dodolan. Iya. Lah wingi nane ku aku dodol celanamu. Iya wingi nane dodol klambi. Dodolan omah. Mm Tapi sing enak Pak Slamet. Oh iya? Mas Slamet iki lho kono kelak panjak sister. Oh, tukang sister. Tukang sister enak iku. Penggawane penggawane koyo metani sing wedok. <laughs> Lah kaya petan deh. Ya tapi sorone. Sorone kira. Sorone nek cantengen. Nah, <laughs> iya. <laughs> kaya sister. Lah Mati kan mau sadar nyiter. Ya, iso sih ah. Apa nih sih kan nyiter? Lah ambek jentikane. Jedane cantengen. Kok niku. Kono driji kabeh cantengen. Pancen ya nek tak delok kadhaamu wis jeme biyen ram. Iya ya. Nek biyen niku penghasilan kan serba macet. Heeh. Bareng saiki ku waduh kon niku ya apa biak nang dindi ya. Wis bae pancen mlayu rono. Mulo ngetan ngedul, ya apa wakit ngekek ya. Dia aku iki ngembes ta. Sorone jam 4 isuk tangiri. Waduh, 6 pagi. Hah? Senam pagi ya? Senam pagi. Kalau senam pagi sih. Kalau musuh sih berat kok kan itu. Lalu aku jam telu <laughs> itu tangi kan? Apa? Kau manggon. Kita sana mana gak nak nakal. Iya. Eh, aku duduk kartu loh. Eh, kamu duduk kartu loh. Kartu loh. Iya. Kartu lagi objek kita tuh gede saya. Meningkat ya ini. Iya, saya wis ternama sih. Iya. <laughs> Kemarin ngomong piro kok ngrasani aku. <laughs> ngomong sithik-sithik ngrasani aku ya. Lah sapa hari ngrasani? Iya, tapi gak wonten lu ngene imbal-imbalane kurang. Eh <laughs> kemarin adus nang omah ponok kali. Aku. Adus nang omah. Waduh berasa aku nang kali rek. kok nang kali? Ono barang kintir, Mas. Kok <laughs> iku jagakno barang kintiran ae kon. Jagakno aku iku. loh Kintir. Kemarin gak harus. Kok jadi ngomong barang kintir tok kali ta? Lho. dagang aku aku lak pring. Oh iya iya. Lah tak mau tau to iku ongko sing kano tak mesti kar kesuwen. Heeh. Dadi tak kintirno toko dhuwur tak cegat niserno. Kon kintirno, wingane ngintirno satu, ya. Iya, pring pring nyanggro kampung banjir. Kon niku ganggu aliran banyu kon iki. Iya kon diatur iki. Iku aran ganggu sungai. Pergi kok jangan kender no situ ya dipikul situ dipikul mana? Jangan sak terlalu mereteli dengkulku. Kau nyambut kayak kano yo. Pergi lah. Pergi kalau ngatus, ikut tak sebiar nono kali. Tadi wingi gajaran wek, tukang golok wedi. <laughs> Iya golok wedi kai so mau ketutupan pring. Mau tepai amblek golok wedi mau boleh kita tak pring. Wah kanyu kanyu. Dagangan iki sing masuk akal apa? Liyane apa sih lho? Pringe, mosok kok pring to? Kanu pringe gunane lakeh. Pokoknya biasanya dokter pring ya, pring petung, pring buntet, ngono biasanya. Enggak, di sulingan yang buntet. <laughs> Lah iya. Pring apa, pring jawa apa pring sing iku, sing kuning iku? Oh, pring brong. Enggak, pring ori. Ini lah kan balik nang parian mana <laughs> ya. Kok, ini ya? Nyambut-nyambut gaya, enggak enggak bos atau apa? Ini bian ya. Kukulung telung ini lisik kudanan ini. Iya, ini awak dewa di waktu gedong-gedong bian ya. Terus keadaan pendapatan kurang. Iya. Tapi pengalaman ri. Iya iya. Anyane wong jene kudu nglakoni ya ya lara ya enak. Ya. Kon kala anu kala mbek bau. Oh, kon teru bau. Oh, yen jopan. Kae boto iki. Kae boto ditoto durung garing udan. Kemale botone tadi lemah maneh. Ora sabari numpuk wedi balik nang kali bareng. Enggak banyak nak kon sak enam mung golek-golek wedi. Nek gak dituku duit tekan dilo. Yo gak ngono, kabeh iki padha jalane. Eh, aku jangan bangun loh. Oh, bangun apa? Bangun nikah. Ya bangun omah. Aku kono pringgon kok tak kapitri. <laughs> Iya apa sing bangun tuku gado. Tuku pengen antar tolo iku kan yo oleh. Tuku cumbi kan dagangane karo tolo ya. Ngono ti mane kok tuku kontane karo utang kok dipotong panjer. Iya, tanggapan ketel lah sepi. Gak dirasani to lo tau. Mau utang kok no. sepeda sokan tak dole. <laughs> Kon iso nek aku berangkang kon. Iki rek sembarang objek ndi sing lagu ya. Iya iya. Saiki pring ku enak karena nang hmm. gedek. Hmm. Didol pungkutane. Iya iya. Karena kadang iku kirim beting. Kirim beting barang rek kon. Lho beting. Lho iya. Dikirim ndi? Kirim nang luar negeri. Wah, luar negeri. Beting nang luar negeri. Lho iya apa? Wingi kirim loro ya. <laughs> Kone kirim beting nang luar negeri kok mek loro lho. Iku gak digawe kirim luar negeri kan. Ya apa? Kecil lele. Wo oh, gak contoh. Contoh. Beting masih api-api nang atase beting yo beting iku pring. Yo lek ngomong kok boleh diwawahi. Gak contoh lah bener sih kon. Wong contoh-contoh. Kenapa mencucu kok curut iku? Mau ngomong biasa. Ya galian ya, Bu. kadang nang pring, kadang nang yo yo wedi ya. Pokok ndi sing ngono. Gunmu gak ono. Galak galak jangkrik apa? Eh? jangkrik. Aku tau diselentik kok. Kok niku wedi ape jangkrik kon. Kon niku jangkrik kulan manuk lho kan. Nek kulan manuk. Coba apa sih? Nek kulan manuk, ono parkir yo bakron akeh. Nek kulan manuk gampang. Ndi? Dagangan iso kran jangkrik ku payu pangane manuk lah. Iya. Iya. Oh dadi aku kulak jangkrik kon kulak manuk. Lah enggak kon kulak kurungan. Pantes kulak kurungan lho. Nang sapare kulak bolot. <laughs> Saya kok mbok do mlakrak gak karo ni. Kene lho kok dodolane atuk rombeng. Enak. Kono mon jempol titik ngono ayo nyang. Ayo nyang. <laughs> Dijempol. Jempol titik ayo nyang. Kecake <laughs> gak kenyang wedi. Ngono ae. Ngono kan gede goroe. Dari goro-goro sembodo ono barange ta. Gak menipu ta. Rombeng ku apik Aku tahu soalnya sing dodol ya pamanku dhewe. Iya. Barang tak tonton ini tak betonton ini tak cocok ya. Aku balik itu. Nek ayo undang. Salah. Tak cocok man doa mari paling jempol kan cocok. Lah aku tak kenal tak tuku. Barang teko mah tak tak kaya iku celanane udah roti. Itu pengalamamu, ya. Aku nok maneh. Aku tuh sepeda nyar ta. Tekoni seket. Hmm. Barang kan duit tak celuk. Kan ini Pak. Iloh, tukun. Aduh, sepuluh. Tunggu nih eh. <laughs> saya ketinggian sepuluh. Ya, kok kencang ya, Kak Bob? Kok kencang, Kak Bob? Kak Bob, kok? Nah, itu aku udah di rumah, ini jalan batu. Panjang oleh lak lo kono no. Oleh batu ya. Saya kayak mulak nganggur-nganggur. Ya, apa kan gelem, tetap kacamata mata ini? Ibu, itu, mah digolek ini dua, ini kan. Ah. Lalu aku kacau mata ini kayak tukang las, kan. <laughs> Ngawur, Eh, sokan iki pengalamane akeh. Iya. Sak sore mesti ngluthu, se. Mergane ro, unine petik barang ro. Heeh. Boceng bae. Keok, keok. Keok, keok ngene ro sokan. Ro, oh, dagangan ya Ka ono, aku iki ngerti, petik ning ngene. Keok keok keok ngono ya. Iku petik kaidean siki. Ah nek pancen kon dagang petik cangkut takon. Petik lanang mbek wedhe dewu opo sih perbedaane? Ayo ayo. Soale kon ahli hewan, kon nak ahli hewan. Lanang ya langsung ngendok iku. Lho, kadang-kadang lanang ngendok. <laughs> Oh, iya, kan cilik. Lha kok kita jamu lu. Petik lanang itu? Iya ana. Cile kecamu iya. Iku petik lali. Oh. Ngono jare kon diserang petik. Kon jare biyen sekolah. Aku ya eh, iso sing bati. Iso. Petik lanang wedok ya piye? Iya. Ya apa? Nek wedok rokokan nek lanang celonoan. Iku wong iku. Saya kon tak bagai deh. Apa apa? Petek ya, ambek ndok tuwon wondi sih. Wah, ini ya, tua petek lho ya. Tua petik, om petek asal itu kondok. Oh, ya tuan dokri. Lho, lah, dokri asal itu petik kok koni Oh, ya tuan mbamu <laughs> Lha akrak gak terkenal. Lah lah koni dae. Lah iso. Nah itu endi njak PT? Itu sing dodol. Dodol PT lek tuwek, gak tuwek gak dodol. Alah wingi nane sing dodol Yuten iki jenem. Piti sing tuwek. <laughs> Pokoke gak ada putus sih. Tapi aku curiga mbare Sokran. Pirang-pirang dino nglibet mbok kampungku ae. Aku kuatir. Aja kon iki ora wis. Aja ora. Apa kon ngira buku kupon kula Apa kon? Kon biasa dagangan buku kupon barang. Aku iki lho apa? Apa? Ngelinge si arsipat. Apa si arsipat iki? Oh, warisan. Tak, ah, kadung gak ngerti omong walian si arsipat. Apa iku? Arek kok. Kon iku mbok isine buta kok keren-keren. Apa? Kon niku sana anak kok mikir wong wedok. Rambut wis rontok kan. Kon niku mbok ya sing duwe sebut. Arek ayu ta? <laughs> Ada aku kok sing ngomong ayu lah male kon lah. Tak lali temu wek ri iki wis salah. Hmm. Kon niku tambang kekecul. Kecul ojo ngono. Gampir aja. <laughs> Kon kon dhewe ya ngono. Wah kon niku. Lha ya tapi dana eleke. pokoknya kamu itu tanggung jawab kata hmm. nanti buto-buto terus kok tinggal ngelewet keliru hati nah, ini kok mulai kok yang betul aku ya hmm. yang narek wedok ibu liwat hmm. kon ngomong siapa ya jeneng eh kon gak ada jeneng kon terus ya jeneng tapi kon siapa aku terus jeneng siapa sih ya jeneng tini Lara iku dah iya. Sing kuning. Iya. Kok sih tadi? Tini. Iya. Ah, lak sapa sih? Ah. Tini kalau tini. Cepat. Aku ngomong tini kalau karu. Lo, saya sing Lain siapa nak karu kan? Kau nggak tahu loh, Cano. Lah iya, kau nggak tahu. Keren ciri nareng gombi lu. Iya. Kak seneng wong suge, kak seneng wong ganteng. Lu nareng gombi ciri kau betul. Kau nak ngomong betapa pari Betapa hari kita akan dimalian. Minta masjid itu bisa ngane. Oh, bisa ngane. Iya, iya. Hobi ini dewe-dewe. Ada sih hobi olahraga. Ada sih hobi. Apa, ada ngobi PKK. Ada sih ngobi itu. Kondro, seneng anak yang gue gak melong gak nemu suke. Hmm. Pokok ngidungi anak iso walang kekek. Ah, ah. Walang kekek gak keliru menawi seneng. Kontakan jani. Walang kekek mati bonyong. <laughs> biasanya nak melirik dah. Lah kena nyongo, mulai gak iso gede suara. Au, au. Liyane iku apa ora mau njaluk ngono lho. Gak ngene. Nah iku kalau iso lho. kula. Oh, iya. Are nggon iki ya pokoke wani mbek wong gelek mbanting wong hmm. iku dicintai mbarek mbek temenan pokoke jagoan lah jagoan temen temen yo iya iki apa kon tak antep ya iya nek aku lapor polisi ya Duh. Nek ana antem nih. Gak antem temenan bujuk Aku oh. kok takek duri 5000, kartola takek 5000. Ngono ta? Tak antem bujuk tapi kon gulung-gulung. Oh. Pokoke aku kok bantingen ora 5000. Lah sapare kok banting? Iya 5000. Sapare sing misah, Mas. Sampe misah. Aku sing misah. Siapa aku sing misah? Kabar <laughs> koyo misah tak banting kok. Yo kan iki gelem loro malah niku. Kon tak 5000 agen soro kon. Wis aku bandingin kan 10000. iya wis, tak banting yo Tak borong wis. Ya, tapi kalau dadi kon bisa. enggak mesti lu mau gak rugi pokok banting tepan watu eh. ae. Oh, kon oh. guyon. ah banting guyon. Mending kon tak akal bisa dicinta rek nggonku cuma aku gak ana duit. Iya. Secara ya Tapi nek gegere gak ana persoalan iki gak enak lho. Kan utang. Dadi sapare utang sokran. Wah. Tagih semoyo ae terus dibanting lho. Ya enggak gak rae gak dipercaya to nggo iku. Aku ndok kamu gak tahu utang iki. Gak tau utang nek nyilile gelek. pokoke sak grup. Wong iki wong iki wong iki gujan tok riwan oh, iki. Golek golek arek dhisik. Kon apa dinyedok apa liyane? Masih liyane kene. Dari ciri khas arek iki kabeh. Kabeh ngono. Apa tini ku tok ta? Kak ngono sing kok cintai tini tok apa arek liyane ngono lho. Apa sak petuke ngono kebo barang apa bantingan? Eh, ah, betul kebo bantingan kon iki. Tini ya. Ya apa nek wak mbruk <laughs> Wak mbruk kok main jombang. Pak hmm. Iya, ya, ya. mulai ya. Ya, ya apa dulu? Kalau arek sing di konceneng di apa? Enggak ngono, saiki sabare tak banting. Iya. Iya. Lakon bagian nopo? Bisa. Oh, bisa. Ngono eh gegeran dhisik. Kok kok kon bisa kon tak antem bisa? Iya. Ureng. Ya apa? Ya boleh laporan lah boleh. Lho enggak, kon nak nang iso dititi sabare. Oh, oh, wong ngiring-ngiring wong mati. Wah, kok iku medeni kancamu. Lah iki bandingan gampang delok wong ngene. Lek wong gak teko bandingan terus sampe gembul lah <laughs> bener ati Iya, yang ngenteni bilas kene kerana itu kekek. Tak enak ya? Scott sih. Eh? Scott. Wah, kere. Iya, dadi ana ana gak ana gak nyange. Kira ana Scott. Eh, gak tim timan to aku pandri. <laughs> Iya. Iya. Nah, sing tanting 5000. Ah iya kan 5000. kene ta to. Ini sah. kan kali. Lho apa? Aku bagian Aku bagian misa ya lo pandrek. Balik aku tak wae kon guyon, nek kon gak dicintai. Ya Sama Dio. Sama Dio. Wis kon iki. Tanda tangan, tanda tangan. Apa aku kok cekeli cok ngene. <laughs> bener ta dhuwit ku ndi? Iya iki lho. Balik kuwi tangi, kuwi tangi. Wadah, ngono ada kuwi tangi kon. Kadi lendri. Angur kuwi sing kosongan. Eh. Sik, sik tetep iki kuwi tangi kosongan akhiran. Eh, Heh. Kok jare kuwi tangi kosongan. Kok kono padha nopo ya? Eh? eh, ya apa ya kok. Ndelareke, arek biasa gak tau yo kene. Sik, iki gak gatik, gatik latihan. Ora oh, apa gegere latihan, mesti antem. Lho, lho, hebat-hebat kok. Oh, enggak jalan kok. Sapa <laughs> enggak tahu tepat arek. <laughs> Oh, enggak jalan to, Jun. Biasa arek nyabrang kali. Ayo, bantingan nduk kali aku nduk dhuwur. Kon bantingan nduk kali. Nduk kali. Kon enak iso ngelangi, aku kelelep. Lha aku sing misah tekan dhuwur, aku gelut nduk kali. Jeneng kono nek kancane mati melembung ngono. Lho, iso tak repoti iso. Repoti. Repoti. Sapi. Sapi, Sapi keluar-keluar. Oh, kalau kalau kasih biru je. Iya. Oh, iya iya biru. Biru. Ya apa kan apa? Iso nyarta kan nyarta Karepku ya iso ren. Tapi kan iso nyarta berarti kan istri amin bukan utang aku. Mau kan iso. Lho, kae iso kan iso kan. Kae iso, kae Oh, berarti kan wani ada. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh. Aduh. Aduh. utang sih mau geger? Dia utang, buatan purun bayar. Kula jagoan kula. Kulah inget akan. Kula inget akan hmm, apa amat? Dari gak cak yang nyawur mau dipaksa mau. Kula jagoan sih kula. Waduh kulah. Tinggal ada utang asin tadi? Tinggal ada utang ini. Sapa lo? Hari Pun kulah iling akan dia ini merti untung. Eh, <laughs> petenteng. Petenteng ini dikulah. Dek, lah ini buatan purun nyawur pun nanti rok minggu. Tapi lah semaya semayanya sih. Nggak semaya tapi gegelan semaya. Kula. Kulah ngajar sampean. Kulah apa? Kulah dia utang ya, dipaksa ngono meneh ora nyaur dene duwit. Lho kok ora jagoan? Anting ini ku bacul lho. Eh. Padahal nyengkel kon jenengaken, Mas. Dibanting nyengkel <laughs> sih. Eh, kok ora Kok kesusu merang moring diatur atur dhisik dhuwit pira sih? Kula nganteman lho kulo niki. Kon niku masih ngombel ngocoblong aja teman-teman ta. Arek mriki lho kabeh kala kali kula. Kalah iki jagoan. Oh, jagoan apa? Jagoan apa kita kon nganten iki? Arek pira enggak diantem mbak. Jago kapuk, jago kapuk. Jago Ayo pas sini. Anduwe, anduwe. Jagoan niku ndelok ndelok kan kampung ini diatur ngambek koncone kaya ngono. Nah, kon niku pawandhas melas niku. Yo tak pinem jenengan sampean. Dasa Ora duwe hmm. 10.000 wae. 10.000 duwe. Mencak-mencak koyo sapi gajan. <laughs> Kuwi jagoan. Wong sing aturan dhewe wong kancane dibas. <laughs> Bukur tok maling nang iku. Ya, ono ya. Kan kan duwe 10.000 wae lho. Lompat disauri. Sampe napa sampean Mas Lo sing dibanting? Niki tangane ya itu. Oh, wong sira bareng sak awake kadut dari. Lah wis dadi Mas sak. Nang ngene. Bunda bunda. Kate genjeng bae. Edan, <laughs> senting. Nasi berkorban apa? Kono kangerane aku to. Mas, tadi kula sauri nggih. kok sampe ampun sauri kula teme. Mboten apa apa geger ta? Baru meneng kok. Jare nang ndak Utang kuwi ditutup, ngono lho. <laughs> Tak ngono ta, kono gak men tak diibring ngono kok. Jane wangi aku. Pemrisan. Kuwi ambek ambek. Ayo, wis iso ya, ayo. Ayo. Ayo. motor gak tau manggon kampung ngomongi bu antere lah kilo kita sakseni ya iki dhuwit 10 lho pancen nek safari gak ndeteng karo sopran hmm. gak perlu kon metenteng ya wis sampe geser lho nggih kok sampe geser nggih ya iki tak gawane sih iya iya kok tak sarno terus lho ning nggih kok oh. geseran lho kadang tempu ndi ning terus kok jagoan sik ya wis mempeng ae wis ora nek jagoan ha wis terus aku jagoan lha ana babon yo oh iya wis boleh wis tak gawa aku eh apa eh, kok tambah dikek juga Pak aku kok disatu. Keliru lho. Aku kok disatu. Cetah. Keliru. Arek nggonku sing paling diseneng sing arek melas-melas. Lho, iya. Keliru. Lah wis tok tarep 25.000. Nek ngono, nek ngono kon ngalah ora? Eh? aku kok tak banting ya. Iya. Cetah. aku tarik beli lima kon banting pisan. Lho, kak mau apa? Kan kan ngomong ya. Amannya aku keliru. Kak mana ya? Kon tak iling Arek wedok nyerah tua aku. Iya. Kon kok ngelang arek wedok. Cekak ketoro. Oh iya, cekak ketoro. Rasa iki arek gonku banyak aku kilali. Sing di sini sing wong melas melas. Iya. Kapa rela dulu selus. Iya, dipijet ya. Iya, berenggut ya. Jabuti je Iya, kari papa cang itu masih. Iki masih berenggut sih. Paku dodor. Iya. Aku cinta temen kali. Iya. Saya ingin nih. Diwali, diwali, aku jongkir kalau dah panting. kon sing dibanting. Engko tak wani tak biyut wong lho. <laughs> Nggih, Dek. Kok durung ngene. iya, aku bales kon kan kaya rukun kan lagi durung ana aku dibanting kan iki eh, arek mari kok iki arek oh teko toko balik eh aku ganti sing gas sing gas-gas nae iki aku ganti nang iki nek ganti kemo eh, loro gak apa-apa kan arek iki arek kemo roke opo arek kemang roke opo kemang eh, kuning eh eh eh duduk Mungkin bejoni yu takrib kan ini. Engkau arah. Oh, kalau balik. Ah, gila. Ah, aku ganti ah, ini. Ayo, apa kan? Kita ke balik ini. Wah, balik ini. Kacau, ayo. Kacau. Kacau, kacau. Kacau, kacau. Biasa, teman. Masih rame mana? Bisa nih. Dek, aku dibanting, dek. Eh, kenapa mana ini, sih? Untuk sauri, tambahan. Kulo dibanting. Ngomel, mawon. Kok di sauri, sih, mampeng, mawon? Aku eh, lo... Kulah banting. Kulah kalahan, jangan <laughs> masak, Apa, Apa, Apa yang anu kini? Aku yang banteng. Aduh, gak kewaknya. Gak kewaknya. Dek, kulo kalah. Kulo ganteng nih kalah mau. Male ya, ah, male. Sama tunyo, sama tunyo. Kesumen uncala ah. nak got kan. Ayo, sinjala, sinjala. Kan gak kewak satu. Kesane, kok ditolongi? Kok ditolongi, mas? Kesane. Ayo, kok telengnya anggernya? Eh? Kau, kau. Kontrakan kontrakan baba. Dek aku kalah. karena jadi dilatih coro saya ditinggal. Dek aku kalah, Dek. Monggo Mas, doakan sampean. Aku pijetan lho, eh. Lah, terus eh, temen lo kok guyu ae kon. Aja direken. Cokran. Aku aku. Aku aku Eh? Apa? Cokran enggak iso ngerti ya. Cokran enggak iso iya. iya. Ayo ditinggal. Loh, loh, eh. aku tolong Kuwi apa nek kuwi? Lo lo lo lo lo. Kata mewah arek wedok kok mang. Aduh, ah, aku malah. wongku nganti lu mendut mendut eh wong urip nek kadung seneng ya ora kaya wong urip anjur kaya apa ngene iki timbangane meneng timbang anggur ngrasani bojo eh bojoku ki senajan wis tuwa rupane elek pisan Neng atiku ya wis seneng kok. Aku seneng iki wong les regep nyambut gawe. Eh suput-suput, wis tangi, dal yang Tegal, yang sawah. Kuwi yen ora kumat malese. Neng nek kumat malese, waduh dina suwengi ora tangi, bantal telu nganti entek. Ah, jombo ngene iki. Ning nek ngono bae ya ora apa-apa, pokoke ketok nyang omah nah iku ya wis wae mong. sing tak duweng kewe iki nek ngomong kok ngesrong ae. Mosok jenenge wong ngomong kok telung dina telung bengi kok ora leren-leren iki lho. Eh eh eh eh jane lambene kuwi mbiyen dipasang pir ngono apa to ya? Rasani, Dik. Iya. Rasani, iki toko-toko gede Mesti, Dik. Alah, wis rasa ngono. aku ngomong sambil berubah suara aku, Pak. Aku ngono wong Jawi, tapi ngomong cara dialog Madura. Kon sik wedi, Dik, ngerti ya? Eh, aku iki wedi karo sampean to. Rasani tok isane kene. Apane? Lambemu cuwil kok ora to, Pak? Lah apa cuwil? Lah kuwi lho lehmu ngomong kok ora mari-mari kuwi lho jane ngono. Jane piye to? Mure iki mure apa copet ngono piye? Wong ngomong kok dibatasi sih. Kepethuk kanca akrab ngerti ya? Eh, senajan kepethuk kanca akrab, iya. kok kebacet Pak sampean ki nek ngomong. Temburuan ta kan? Eh, aku iki mbok kira cemburuan. Iya, kok tekek wong ngene iki. Eh, ngono. Iya. Alah, alah. Pak, Pak. Apa? Wong sampean ae. Wong wedok endi sing doyan wong kire ora ngambek. Mulane gak salah arek-arek. Dicincin eh. arek-arek kok nek metu dikene iki bonjor kok. biasane mabukan mendeman kon arek-arek ketiki bonco tok tok tok tok tumpang blak blak blak blak apa tangga kon alah kuwi ya kanca sampeyan kuwi pak apane nek kadung jagongan karo bonjoran ngono iku wis ora isin to pak ngono iku pak ngene iku apa ora bele tegiun ya ngene eh. menurut paman gak ngene arek-arek Surabaya eh, bapak ngoleno bojo arek Medion yang Keton ta entek aku. Ya gak keton ngono ya omong omonge siji. Dewi-dewi omonge kono alusi kuwa kuwi piye-piye. <laughs> Oh, apa? Wes wes. Nek wis ora sesuai ya piye carane dibalekne apa piye? Aja ngono ah, nek tak ngono. Ora kene kratan ngopo kon niku. Oh, kon iku aja. Lah piye, Pak? Lah aku kok ora abot karo wong tuaku ngono ra sudi kok tak dientukne sampean. Tenan. Lah pian tak gelem ngomong gak ngono kon. Wis anak-anak saiki ngomong ngomong. Lah iya bareng kebacut. Jan ngono aku iki dirapi kantor ora gelem. Hah? Dirapi kantor. Iya, lambemu ditik pisan kene. Ngawur ae wong iki. Dirapi kantor pegawe kantor ngono lho. Aku jane nek mlaku karo sampean isin iki, Pak. Apa? Pantes ya. Pantes. Lah ya, wong aku tadi koyo iki kancaku kok. Piye lho ngayahe? Sing mbok gandenge bojomu Pak Demu. Arek ya apa rek? Eh, wis wis. Ngawur ra kon niku. Lah nyatane ya iya lho, Pak. Oke, okay, ten... nek mlaku karo sampean iki ya rada-rada merem ngono. Ngarep iki saino betul kok arek iki. Itu gak ilah lho nyatane ya ya apa kali ku blako blako mahram ini lo wong aku ijane nek tak sawang-sawang nu tak kocone aku iki dek enom rupaku ya ra elek-elek nemen iya iya terus wong kaya ngono terus aku ya milih sing ganteng tiba entuk sampean Are kan arep diomongi sapari kan. <laughs> Sapari ngono racun sapari. <laughs> Ngerti gak? Ya wong safari kon boleh kentut gak aku. Ya kayak kenceng ngono gak aku kayak kentut. Lah kalau aku di pek safari ya, Pak ya. Hah? Entek ya. Ya kegerem tak baco. Nah, ora lan iku. ngono, Pak. Oh. Aja ngono, Pak. Wis tuwek mangkelan, Pak. Biyen sak ngono be angkon sayang-sayang. Pak, mboten cakar, Pak. Ngono. Pak, mboten sari, Pak. Wingi gak ngono, kono gak batok gak ngono. Oh, pohon itu. saking pak sampai anak ke dunia ini ah iya umur ke dunia ini nak bila gelap ah iya mulai ada waktu ini siapa iya gak apa-apa sih pak pak apa apa nih kapan pak matimu pak loh mbak mbak mbak mbak mbak Karwane lho, Pak, Pak. Ngancam ta kok. Iya. <laughs> Ya ora ngancam. Eh, iya lho. Menawa sesuk ta sesuk mben ngono aku tak kok titikan sik. Ojok oh, ngono sik, kabeh, dek. Kabeh, Pak ya. Aku ngono suamimu, dek. Mulane kon tak bina ya. Ora tak aku pak dibina ing aku biyen blayangan lho, piye. Yo gak ngono mulane tak rabi, kemang iso nek paribasan iki. Yo gak turu, yo gak melek. Ya ya Pak, sampean cetak ing sak muratmu. Iki apa mangan aku? Lah piye? Wis eh, ana pecek gak murake. Ya ra kok ngono. Ya ta wis mbok menawa jodohku entuk sampean iki jodhone mbok Lah mulane. Iya. Saiki gak perlu padu. Gak padu ya Pak ya. Ora perlu padu don. Tegese wong padudan kok rapi nduk ya. Oh, rapi. Iya, Mas. Sok aku melu kowe menyang Madiun kono. Ya. Ngoten to, Mbah. Njur nek kono iki nek pelosok tuku cikar. Aku sing nyikar ya ngono. Tuku cikar. Aku mbok tumane cikar, ora suci. Sing sing sing. Sing manis arek lambene. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Ah, ya gak turu gak melek. Sopo <laughs> iki lho? Sopo iki? Monggo. Sinten iki? Lho. Sinten? Dulo Jaya. Eh, iki wong Jawa ta Cina? Eh. Iki. Monggo, monggo Mas. Monggo, monggo. Sepundi? Lho, sepundi iki? Lho, tenakan juga tenakan. Lho, segi yo iki lho. Pecilingan. Oh, nggih kula. Sing gadah griya. Iki wong iki ngiti ta kok. Sanes, niki sanes sing gadah griya. Nggih, kacungen iki. Oh, praya. Iya. Wah, iki sami iki jeragane. Oh, jeragan. Nggih. Wong iki wong tuwa wong iki. Luanteng iki wong iki rek wong tuwa. Lumayan. Potongan kok majala ures. Duit, Pak. Moga-moga. Sampai simpan. Eh, simpan. Sampai simpan. Sampai simpan. kula tiya. Heeh. Hmm. Kula ge weng. Anu kula Santolowo. Sinten? Santolowo. Wah piye? Santolowo to ala samana to. Sinten? Santolowo. Oh, Santolowo. Iki putrane. Nggih, Kang Bajeng iki. Oh. Kok ge anu ge? Tak kepuring ke sono dekat sini. <laughs> Yo coba delok. Nek kocok meripatan ngeten iki pun kaum ibu niki. Oh niki ibu. Nggih ibu. Ibu sampean. Mbahmu. Dene wae. Niku. Niku wae. Niku wae. Niku wae. Sampeyan niku nggih ngoten niki ngoten elek-elek ngoten bojo kula. Oh, oh niki elek-elek nemen. nemen eleke. Wong iki kok jagoan mentara mong. Nekuan, nekuan. Bukan nekuan le. Ya apa sih? Lu ya apa sih? Masalah untuk ni raca, untuk ni dek. Untuk ni biji timun untuk ni. Roto untuk ni. Ini buat biji timun. Lagi, tapi dia. Arang-arang. Lagi. Tapi, tapi manis. Oh, aduh. Perani lancar, perani. Aduh, pulau pengeriti. Iya, iya. Aduh, sampai yang jangan buat mumpet. Wah. Aduh, ya apa sih? Ya apa, macam kita. Eh tiba-tiba, ya iso cara medura barang to. Mboten kula ngimpi. Eh impen-impenan. Kemarin Mas Santolowo rawuh mriki wonten damel napa niki? Wonten. Nggih, kemarin. Tadi pinangki. Sampun pinangki kok tadi. Ibu. Lah menika bojo kula? Kali bapak. Kula bapake. Nggih. Yang kali. Iya. Kali ini kula menikah badi wonten perlu. Nggih nggih Kali sibu. Nggih nggih, Menawi wonten ing dangane penggalih. Nggih nggih nggih. Benjing sosok kliwon ngene kok. pedalan kula. Kula asli jeneng abang. Nggih. Napa niku? Lah sampean niku lho kok Leng Gladras. Wong dudu apa-apa kok jenenge abang niku lho napa kula niki batih sampean kok yo. Anu niki kangge anu kok. Nggih nggih. Kangge isen-isen. Eh, kembangane omongan. Kembangane kosong ngoten nggih. Oh, Bapak niku pun jamu wonten dalem niki Oh sampun niki kaya kula kok. Oh, Bincang napa pindah, Pak? Nah, bingkat nopo bingkat. Mangke bubar mangsul loro. Oh, iki. Ini rekaman ane. Nesu aku, nesu bapak nesu. Lari tene dayoe ya kaya ngono, ora oh. kaya ngono. Nah, bapak sok nesu, nggo ningkah kali kula. Ya, Pak, timbangane kula ngene dinesoni nggih. Wong iki potongane kok cedhok. <laughs> Mring ngomong glasra. Ya apa, ya apa. Lah niki Wasi Wosipun menapa wos napa? Menika kanker wilet. Nggih. Cempa napa panjaya. Napa ketan. Iki ana Ibu Nawas kok. Wong rekalan to Wis tak kon wos lho, wos nika maksudipun. Oh, maksudipun kula sawang rawuh mriki nika, maksudipun napa? Badhe pitaken. Oh, kagungan arta. Lanjut. sampeyan iki kula niki termasuk wong cukup duwe-duwit padha dicelak duit kula lah mau takon lajeng menawi kagungan nggih nggih nuwun sewu sakjane kula niku tas iki lajeng lagi anak kula nek bakin sekolah nggih kula mboten gacar lajeng lajeng Waktu turun kula ngampil apa kali atus atus kali atus napa niku kali atus sewu oh waktu-waktu. gak usah mulai cetok eh <laughs> papa. Lho kok mangap? Lho kok mangap? Sampeyan iki nek guyu wis dihangatno kabeh ngono lho, Pak. Sampe wedi aku. Aku ono sing urip mripate tok. Pipine kembang karo. Ya wis to wae kesentar umur kok mesti ngono. Lah sampeyan ngambil kula yo terus kali kali atus ewu nggih. Lah paitane nopo sampeyan? Kula gadah sapi. Oh, nggih nggih nggih. Sapi kula kuwedok. Hmm, kula mboten dibojo. Aku dicatet aku. Omong iki omong opo? Iki koyo poker lho. Eh, bojo kula niki sampean pajakne sapi ngoten apa pripun Mboten kula gak sapi wedok gak glojo Oh nggih nggih sarene sik sapi regane larang nggih nggih iman iman nggih nggih kula sowan iki gak ngampil arta kalih atus sewu. Nah niki ngeten Mas nggih. Nggih. Tiang utang, ti utang itu termasuk masalah umum. Nggih. Langkung saya utang timbangan iki tek dinek barang iki. Nek terus terus mboten sae. Nggih. Oh gak ngono ngomong. Eh lu lu lu. Yo lu saya saya. Si pacar iki ngerti. Nanti kok dia ngomong jangan rungokne. Oh. iki angel nggih. Diomongi sing tengah jarene ora disrikat jeneng ngomong. Angel lah durane iki. Saweda nggih. Eh. Wis sampe saweda. Pancene ya ngoten iku, mboten kok sawedan. Sampeyan niku nek ngomong nggih nek kira-kira bojo kula ngomong mboten genah ngoten nggih, pun tinggi mawon wong sampeyan niku padha ae. Aku ngomong ke padha ngomong ke tatih. Cara tekan ratu weh. Niki ngeten, sampeyan tetep ya, Tro. kali atau sewu Nggak, nggak ngomong mawon Tapi gak tahu tadi Nggak pak Lah betah kan keluarga Tapi anak ya Kulo berkenan sih nyata-nyata Sebelum sapi ini pun di sate Mati sembaru ya Ampun di sate Nopo male sapi sapi dewa Wedok Oh wedok Pelo Pelo Eman tinggal nih Pokoknya sampai semasa pinten-pinten Pinten minggu Sing cocok Bintang Sabtu satu ngajeng iki. Saestu nggih nggih. Tak dhuwit. Cakup noe. Kula tumeta. Lho. Cukup Loh! Wong iki peso kurang aja. Kok cocok dhuwit kok melok ae. Mangkel timbok mangkel. Lho, piye kok masak cuk. Kok kari joko kok bingung sih. iki lho, iki lho Pak Wisesa. Monggo, monggo dipun. Oh, iki sampean tampa nggih. Ah, nggih. Ha niki kok kripes ta? Lah kripes jajake sampean krikiti. Wong sing nomere iki niku mboten isa. Terus yo terus sampean terangi. Nek pun sampean terangi kula mboten terangi. Lho kok mboten terangi ke sini? Lho maksudipun nguku nggih tembung nguku nek dhuwit iki mbok trimo, aku ora trimo. Pakai repot ta. Oh duplek wong kene. Lah kalau bagian terima apa mangke? Lah nopo kalau kempot? Eh repot. Lan iku dhuwit 200.000 sampeyan trimo. Nggih. Lah nek kula mboten trimo, mboten. Oh nggih nggih nggih. Nggih nggih Pak Lali Sabtu ngajeng nggih. Sabtu ngajeng. Nggih nggih Pak. Lah langsung ngirakaken Pak. Oh, nggih nggih. Sampeyan temu mboten. <laughs> Lah kula oh, nggih. Prabu Malik kaya Prabu Malik kok terus itu. Kopi ae kripis kabeh. Wis ta krungu mbok rasani. Tenan lho, kok kaya nyaur hmm, cilono kan ya. Masih lama piye to, Pak? Ah, ngene ya. Yeah. Nek ngrungokno omonge. Heeh. Uh -huh. Tapi pungkasan, aku dhewe yeah. ya. Pak. Kamu biayai mm-hmm. Terus, Pak. Iki gedhe tolong. Ayo saiki nang omahe Pak Sontolowo. Iya. Rono. Iya Rono, nek perlu anake dijak mulih ini. Oh, ngono. Ya dibandani mesisan. Mm-hmm. Ngono, wis tolong dasar ya, Oh, ngono, Pak. Ya wis, saya budak. Ayo, ayo. ayo. kali remek. Iya, geger sampe rupane abang kabeh. Oh, ben banting aku ngegetno maksudku kon banting aku dipon ndukur ngono lho. Nek ketindian kok kan. Mawur ae. Tapi gak wani medhi awak dhewe Oh, gak wani medhi. Oh, iya lha. Wah, kudu ya nemen. Wis wis urut ta wis urut Wis pijet. Wis ide-ide dhewe. Kon kok bojo kon aku mari wah gak karo-karuan. Aku dijak nang warung bare mangan wae sak kaya-kaya. Ngono kok gak karo. <laughs> Iku enak arane kon mangan. Lah aku ditinggal ngono, kon yo meneng ae. Kon tambah anu tambah Lah aku kon tinggal. Aku gak semua aku. Nah, kok kemari. Saya tolo yang iya nur tolo ta kuwi. Eh, Dhuwit yo gak kon sawur. Eh, aku ngurung kok arek iku. Lha sing ndi? Kok tak utang 5000 ya kartu 5000. Jare kok kei utang. Utang sapa? Lho, Iya tapi ini sido, kami nambah rewe itu Tapi kan sido tak banting sih mas Eh? Kalau nak tak banting? Iya bantingnya sido Lah kami ini? Burung ya? Eh? Iya burung ah. samu itu Bahkan kaya bangga Kaya itu nang Kaya itu bener Mau saya ngerekot daya sak kawinnya bareng Kaya kebatin gak ada uang tua tak Eh? Kan gak ada uang tua tak? Lah apa ngomong aku sak kawinnya bareng? Bukar bu kawinnya gak ngini ta Arek nurut omongmu terus tak kawin gelem Arek tambahnya laku aku Nang kon kenemen ran lek mbah. Kutawarane dik aku jagoan. Tambah diselatu. Kaitane ngratu. Apa wong kodho yo ngewangi <laughs> Tapi gak apa-apa lho, wong kadung tresno yo apa kon isane iso kene kelaksanan kawin karo wedok yo. Ngene aku mbiji awakmu yo gak ana umume lek wong kuwi seneng karo wong jagoan sok banten wong terus ditresnani gak mungkin. Tapi kon wali tetep diselatu aku. Lah yo kene kon tak biju. Ah, <laughs> kon ngene iblis kok malah gara-gara kartolo tak jane gara-gara kemutuni jam 2 rak jane. iya lah garenge iku maksudku. <laughs> Dan wayang Eh eh, iki ono garapan anyar, Rek. Eh? Waduh, Rek. Eh, garapan anyar. Wah, oleh cep anyar, cep anyar. Cocok yo opo ne. Sing penting oleh dhuwit, ya. Iya, iya. Iki aku krungu kabar, Lek Pak Santolowo iku utang dhuwit nang Basman. Hmm. Kae 200.000 semoyo Sabtu iki. Lho, aku kendel. Dungguk nekat tak delok ne Pak. Ono kadane ngono njak nopo. Dari sapine wedok iku didoleman. Iya, terus dirabekno oleh Basman. Sapine wedok. Ngawur lha apa? Tadi ku eman, jingu disik, lah, satu jari sambung bayar. Gue emang, gue emang emang emang emang. Kah, tapi ini wedok lanang. Wedok, wedok lawan. Kau ini kan sapi kau tegas nggak? Kau nak tahu, sapi tahu tahu ngair no kan sono. Yang buruk kalau nol dewi kau nol. Dia pedes sih berarti berawan. Tak kau nol dewi nak pasang tolong waktu lap, waktu itu cuma pengen takon sapi. Nah saya gitu ya kalai. Ya, ya kalau mana? Di salah si cia yuk nake waran kongon basman. Ini loh, ya bos, sing wanita kiron. Percaya aja tanggung, untuk apa percaya? Basman semuanya nang Basman semua Sabtu. Kak mungkin nak Basman yang Basman sing ngendi? Basman sing ngurung kaya pentul tembem iki lho. Kan kon kenal aku gak kenal. Suge tapi lek ngomong kok warung ya ngono. Aku suge wah sembarang duwe ngono. Oh sing ngomong bengong itu. Aku mesti kan karo sih kan. Karo kok pentas sampe umum dipajakno iki kan. <laughs> kok. Lah, pas nak ngono, ah, ngutang nang sentara ngomong lho warung-warung lah aku hmm. krungu lah saiki dididik mari. Sing penting oleh duwe. Lagi. Sopo sing kendel saiki? Konri. Apa mung kereng ireng? Iya, Konri. Aku gak ireng kereng. Oh, oh, oh, dadi nek wong ireng ngono kereng ta? Iya. Ono wong ireng cek ukur saya ono. Kula <laughs> wong kena flu iki. Apa nek mosok wong ireng anggar ireng kereng? Ya sopo? Sokran. Sokran. Sokran saiki carane. Kon iki kang buntut ta. <laughs> <laughs> Wak, ya diulon aku. Masuk akal sih masuk akal lho rek. Ngomong diterima karo kono. Nek ngono kok teko jopo kon matuk karo lawang greng ora. Greng-greng. Wis sareng wisan. Ah. Greng. Ah, mesti nyaur kan. Aku greng. sing metu dudu wong Apa? Asune. Apane gak dicadhe aku. Gak ngingu, gak Wis eh, ngene. Nang nang Pak Santolowo. Ngene. Kon raimu dicek pireng. Nah, mlebu wis langsung kon Eh, wong e wedi wis aku mlebu. Wis dilapor polisi. Aku dicek ke sana budeng. Mau cium barang wedi. Pasang cium. Nah, sekarang pasang cium. Siap. Kayak cium. Cium tuh gaya kemul putih. Oh, terlalu lain. Kopinya coba cium, Pak. Wah, kepetu aku gak nyaur, tergeblak semakut. aku. Aku kepetuan. Eh, eh, ya, Pak. Aku nak lawan putih ya, di punter lawan. Sokran. Jangan tercak yang telu. Ya, nanti ini kemis, anu cuma lagi di <laughs> Aku malu, Pak. Oh. Eh, ini, kan duit pakaian. Pakaian, pakaian pakai jaran oh oh pakai nanti kan dua deh oh nak usah sedal eh ini kucilin sopran kan, kan pas aku lah kecilin tapi boleh bong gak usah sedal eh kok sedal kawan pakai nogo ayo. waduh oh, kok nenggak nogo iso muni nih kok kok kok kok iso bong tahu kok kok kok aku tipu. Sakane lho tepat pinggir pan. Iki ono pake lungsuran ya. Apa? Ya han sip ya. Pokoke tapi komplit. Apa ae? Wis sepatune ya mejone ni barang. Ono ya iki. Ono. Kok nang sepatune kiwa karo. Wah, mlaku malah nyenteng wae. <laughs> Kuwatir kiwa karo. Tapi nyon. Tapi ono. Tapi lambi. Ono nyon. Ono. Ya no. Garani lan tak kuwi. Wis pakai amu sih nih sopran, nah, sopran itu korono keren, pokok kunci keren. Waran kau niku di pak Basman, iya, nasi tolowo, Basman, nasi saya ikut dua leh, ikut di bagian untel dulu, iya, bagian untel dulu, iya, iya, nasi safari, nomor safari, lah ya pakai ani lo, lo pakai nanti pakai apa no, mau sok kok sambil nodok aja lo, mau sih dipakai nomor safari, iya, gua tak kucing sepeda. pada pancal ibu <laughs> pada kriat kriat tapi aku bikin keren gampang mas jamu diubah iya bu itu bukan bote hmm. pakai nasi terus untuk tidak tirang tidak <laughs> tirang nasi warung oleh duit saya Gak bisa hilang bisa eh, eh, ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo bayar sekolah aku boleh utangan duit oleh tapi ya tak tage pak sampean yang hobi aku apa jarak aku sampe belajar ngomong kok sampean ngomong oh di saiki nduk entar dino pak bapak cek sibuk itu bisnis apa pak sibuk lho dikece tidak ada kesempatan oh. oh mikir saya bayar kamu sekolah aku bingung Jare, wis berhasil pak Berhasil ya Itu kau durung Pokoknya semayaku Sabtu iki dinane sapa? Lho, saiki apa? Lho, apa iki dinane? Pangkling iki, iki seneng. Bosik kurang sak minggu. Sesuk sesuk wae. Dino iki saiki gelis. Padha karo wong turu ngimpi kae lho. Murmur satu ngono Mangkane lak gelis tuwa Pak ya wong saiki ya. Kamu sing tak utang ki wong nyak kuwi. Nyeng iki, Pak. Yo ora nyengit. Anggone akhir. Wis ono iki. ora guyu iku wong sabar. Ora mau iki iso guyu edan maune. Jangan wae kedeni, sampeyan iki lho kok utang nang wong edan. Lho aku tau pergi nang pasar ijen lho, nang pasar. Hati-hati lho, Pak. Tapi lah ada jagaannya sih, Pak. Oh, no, ya sapi gitu, Lho. Lah, ya sapi, Pak. Itu ya, yang sekolahmu sih tepung. Nanti, Pak, ini lho, Pak. Eh? Nanti. apa nih? Pendaftaran apa aku pak? Pendaftaran jangan ikut. Iya selorokan. Selorokan di. Jadi ya. Korean. Jelas. Kok gak berarti berarti gue lo? Malah kafe bukan ngomong lagi. Ini cocok, ya cocok ini gue ngomong. Wah, suka kafe gak samaran bu cai di. Jadi kosong lho pak. Eh, mau coba kantor? Ayo, kosong bejai nih pak. Wah, panjang gak pemeriksaan. Gengsi lah. Tadi pak ya? Iya Wah, anakku ya. Permisi. Mari, Pak. Eh, permisi. Mari. Eh, permisi. Iki wong gendeng. <laughs> Permisi, oh Ya, ya, boleh, boleh. Apa betul sini rumahnya anu, Lawo? Bukan, siapa? Rumahnya orang sini. Namanya? Mananya? Tolowo. Namanya? Contolowo. Jeneng-jeneng. Lu gendeng. Aran, aran. Asmo. Ha, Asmo. Sampeyan Asmo nggih? Nggih. Darene kula niku Asmo dulure Aspal. Pun goyan kula niki temen. Lah niki jeneng. Nggih jeneng. Santara Allah. Semrap sampean kali kula. Yang kecacok aku. Semrap. Semrap. Dinten kula. Kirangan tangkling, tar jenenge dhewe tangkling. Iya jeneng jenengku dhewe kok lali. Lho ansip. Lho ansip. Ansip. Wo, nang ngateni ansip. Oh, nggih. Pakai nyata nih kan? Wongko. Nah, wongkul? Wongko. Eh. <laughs> Wong wong kok wongkul. Wong sing perlu. Oh, mboten enten perlu mboten mriki. Nggih. Sampeyan enggak ada utang kali pas. Ini urusan kula. Nggih tapi kula digenggek. Sampeyan tahu. Kau kasih Kau kasih Kau kasih Kau kasih rambut keselek. Weh, kiki omong apa? Saya tidak kerana majid tapi. Kula perlu digengken Bas Manaki sampean gak ada utang 200. Terus nggih. Nggih. Nggih. Pancen kula gak ada utang kali atus. Nggih. Nggih. Asa niki sakit mboten sakit sampean kudu bayar kali kula. Nggih, kudu bayar. Kudu bayar kok sing ngaku ngomong lah kula mboten utang sampean. Lho niki tapi kudu digengken. Dipasrahi. Wajib, Pak. Halo bayar. Mau enggak? Oi. Lu sewu sampean pun mangan iki, Pak. Lum, ora aja kok batunya anyar aja iki. Omongnya banter. Eh, sampean nyaur apa, Ten? Nyaur, Pak. Kapan? Ini iki nu Kapan sama semuanya nih? Sabtu. Sabtu, Sabtu mari. Sabtu jam ini. Oke. Tenang, deh. Oke. Betul di sini. Anak pulau. Nih. Nggih. Ngeten lho, Pak, Kula runtuh sekarang. Hati-hatian, nggih. masih boten nyaru boten nopo-nopo, Anak sampean blok P. Nggih. Anak sampean blok P. Sampai pun tahu raup aspal. Dereng. Mungkin cacul. Kok cacul? Sampai ini kunci kongkong terus putun anak pulau anak pulau. Ini kok anak sampai kulepe. Lah, pulau rodik. Pancang sampai itu ngopo. Pulau bantu tangan sampai tobut bantu tangan. Lah nggih paten nopo, napa? Lho, paten ngepek anak kula niku. Lho, arek dhewe 200 sih. 200 sih. Lho, sang dhuwit sampeyan. Lho, lah, kula niki napa nek kali basan? Napa niki? Lho, kula niki dipentah. Lah, dipentah kok ngotot. Perlu bantah, Mas. Lho, kok gosek? Niki rekaman lho. Bakten. Lho, bakten. Kurang bahasa, bakten. Nak bayar, kalau bayar. Oke, saat ini kudu bayar. Sampai dolar utangan. Ini masih, kalau tak. kisah sekejap nih putus wil sama langkah nih putus wil putus wil belum kunci tuh saya kaya cetan buka saya kaya gerak sama langkah sama ningkah tuh yang penting ini kurang apa kalau sama kunci langkah sama ningkah lu pasti ningkah ya buat nopo-nopo sih Oke, kunci. Oke, sama buka. Buka balik, aku tingkat. Lu buatan, balik jaga rumah gula. Lu lah. ndelok putune ya arek iki ndelok-ndelok perkara iki. Iki prasak kaya arek sing nyelatu aku iki. Ya, tapi wong kene perlune... nek nagih sirung ati. Duh! Oh, eh, ndelok dek sing contol ya. Contol wong ndelok dek sampe dek. Nggih. Ayo, iki yo apa kaitane? Bu, bu. Apa, Pak? Iki lho, aku tak kepek. <laughs> Iki sapa to, Pak? Lho, kula nagih utang. Sontolowo lawane enggak ada utang. 200. Semua ini Sabtu. Hmm. Masane kula digengken apa semang nagi utang. Tapi bagus ya omongan iki. Iya ta Pak iki Pak jane ngono. Iki dikongkon nagi utang. Terus sontol lawane tapi 200. Iki dikongkon ta semang. Iya. Sampai gak kene. Wis gak kene temene. Lho kula Mas Eh, nggih. Nggih. Kula badhe sowan mriku. Niki dagangmu. Niki sing enten. Niki dagangmu. Niki sing enten juta. Sing dadi sing sampeyan. Sing ngongkon sapa? Niki Pak Baseman. Heh? Niki Pak Baseman. Pak Baseman. Nggih. Sampeyan sing dalan Baseman. Baseman. Nggih. Aku tak suntik rek. Lha <laughs> nek pundi sampeyan niku? Kula mules. Eh, Pak yo ngaku-ngaku. Wah, saya. Iya, Pak. Aku tau weru arek iki. Iya, nyang ndi to, Pak? Tau utang rokok ora prapatan gak senyaur ya iki. Eh, raya pantes karo potongan. Jenengan jenenge iki sorokan. Sorokan. Sorokan sokran. Eh, kan. Eh. Nah, sak weruku ya. Kon iki nyambut gawe pembangunan. Terus gak tau pakaian ngene, saiki pakaian hansip. Coba ta. Dikon Kartono. Lho, lho, lho, lho. Oh, ana dalange Pak iki, Pak. Kono ku gak kliru aku niku, eh. Digowe, digowe napa? Digowe. Digowe napa saya digowe sapa? Kok lek sampe kepethu Pak Basman. Iya, iya. Jelas iki. Mari ki karo ta. Apa karo ta? Apa? Jadi di Basman iki. Jelas. Iki lawan. Eh, Aku tak ngedok pring. <laughs> Eh, Ya apa lo kan lo? Kok kelakuanmu? Nggih Pak, kula krungu lek Pak Sentoro wong gak ada utang karo sampean semuanya dina satu. Iya. Lah sare narare golek duit. Heeh. Mm-hmm. Terus niku kula kengken kula kengen nagi sing krem. Oh. Pakan nasib. Oh. Iki pakan siapa <laughs> Ya apa? Iki ngono ya termasuk saleh. salah, salah, salah. Nggih, kok nggih pakan ngene iki bertentangan dengan hukum hukum ngerti ya? Menyalahgunakan pakaian aparatur atau ngerti ya? Salah gak oleh ngene iki. Kok pake nang suwit. Hansip, <laughs> pakai hansip gak oleh ngene iki. Oh, kok ya. Gak nyen pamit Pak Pak Sontol kula. Yo, pamit tanpa Pak Sontol, Pak Sontol. Oh, ada pesan nggih. Sadara kon ya. Nggih, kula mangsih. Iya, iya. Pak, ijo. <laughs> Saya muji. <laughs> Saya muji. Balik, balik karmu ora karmu. Oh, wah, wah Pak. niku wau kula dipeksa. Ha. Ah. Lah iki kersa kepinang rawuh niki wau. Untunge kula teko mriki. Nggih, nggih. Kok mbok mule utawa teko mriki. Dikoyok. Sampeyan bingung ya. Kali bakiran niku wau. Sinten bakiran? Bakiran sapa iki wau le? Iki wau. Oh, wau. Oh, mripate kok benek. Mripate tak benek ngono. Pak sampean kok ngene iki lho. Ayo terus saiki. Nyuwun pangapunten, Pak. Nggih, nggih, Pak. Arta kula Ben goblo. Goblo, goblo, ben Duit niku ben goblo. Nggih. Nek ana rembug kae rembug, ana perkara ditata dhisik. Nggih, nggih, Pak. Kudu liburi. Nggih. Perkara duit nek ditung, sing penting kula mriki niki wau, perlu rembugan karo sampean. Monggo, monggo. Anak sampean iki mboten glopek lan-lanan. Mboten cuma kula niki nderek ngasuh. Oh, mati sembah dulu. Eh, mati sembah dulu. Lah, anak santri kok cah mulai. Muleh? Apa? Mulai, kok Muleh. Jangan lo rawat sama lo. Lo sekolahkan, lo biayai. Nah, ngotong kulo ngintip anak kulo. Nah, ngotong kulo ngintip anak kulo. Lo kok kulo ngintip-ngintip, Pak Diatak. Lo, anu? Titip anak kulo. Lo ngintip. Lo ngintip. monggo lain pake ah, gigi rawat oh gigi monggo monggo nggih monggo monggo